Entek höwe döne ýok, hiç kimem ýok. Allah Tagala Adam alaýhyssalam ýaradandan soň näme? Arkasyny sypalat diýär. Şunuň. Näme şunuň arkasyny sypalýar? Sebäp diýseň näme? Erkek göbüň tohumlygy oňurgasynda bolýar. Şunuň. Aýalyň tohumlygy näme? Gursagynda bolýar, göwüslerinde bolýar. Şunuň. Şonuň üçin aýalyň döli Näme aýalyň tohumy şundan gaýtýar, gursagyndan gaýtýar. Erkegiň tohumlygy oňurgasyndan gaýtýar. Beýnessulbi wettaraib diýendir şony, sulb oňurga, oňurga bilen taraiblerden, göwüslerden çykarylan tohumlykdan adam emele gelýär. Beýnessulbi wettaraib, sulb, oňurga, taraib, gursak. Taýýyp. Näme entek Hewwa-da ýok, hiç kimem ýok. Adam alaýhyssalam dünýä-de ugradylanok. Allatagala Adam alaýhyssalamy ýaradansoň näme arkasyny sypalady welin, näme etdi diýýär? Kyýamada çenli dogjak perzentleriniň hemmesi näme etýär? Allaň öňüne çykýar. Şonda Allah Tagala olardan näme? Söz alýar. Düşündiňmi? Öwretýär, söz alýar, wada alýar. Şo taýda entek adam oglunyň ruhy bedenine üflenmäkä musulman bolýarlar hemmesi. Düşündiňmi? Şonuň üçin türkmenler soraýandyr, sen haçandan bäri musulman diýlende näme diýip jogap bermeli? Iki müň altynjy ýyldanmy ýa togsan birinji ýyldan bäri diýmelimi? Birinji jogabymyz näme diýmeli? Ahdil misakdan bäri diýýän. Şu ahdil misak näme? Şu biziň gürrüň berýän zadymyz. Ahdil misak näme? Gaýym alynan söz. Düşündiňmi? Allah Tagala näme etýär? Şonda bütin adam neberesiniň näme ruhuny çykaryp näme diýýär? Wa iz ahaza rabbuka min beni adama min zuhurihim zürriýetehum. Haçanda Allah Tagala diýe adamy entäk ýere ugratmazyndan öň, zürriýetleriniň ruhlary bedenlerine üflenmezinden öň näme, olary min zuhurihim, adamyň arkasyndan näme, zürriýetlerini çykaryp, we eşhedehum ala anfusihim, we näme, olary näme etdi, bir-birlerine şaýat etdi. Nämä şaýat etdi? Sütçi wadalaryny. Allah näme diýýär şolara? Elestu bi Rabbikum? Men näme siziň Rabbyňyz? Şeý diýýär Allah Taala hemmesine. Men näme sizi ýokdan bar eden? Hemmesi näme? Belä, eýse näme diýýärler? Siz kime ybadat etmeli? Kim siz kime gulluk etmeli? Şo manyda. Hemmesi näme diýýär? Belä, eýse näme? Diňe sen Rabbym, biziň Halygymyz sen. Biz diňe Saňa ybadat etmeli. Şo taýdan hem Ibn Kesir tefsirinde şolardan tawhide näme ahdu aman aldy diýýär. Söz aldy diýýär. Tawhid etjeklerine, bir Allaha ybadat etjekliklerine we oňa ikilik etmejekliklerine. We näme? Galu bela şehidna. Bar näme? Şaýat bolduk. tutdy. Soň şaýatlyklaryny alansoň Allatagala bulara näme? Iki sanak zat aýtýar. Düşündiňmi? Şu iki zat aýtmazyndan öň indi şu dünýä gelýäs. Bir açyk näme? Bu meseläni goýaýyk. Bu dünýä gelýär. Şu dünýäň adamlary näme? Kapyrlarynyň kapyr bolmaklygyny iki sebäp. Düşündiňmi? Şu dünýäň kapyrynyň islendik birini tut, şoň kapyr bolmagyna iki zat sebäp bolýar. Käbirinde ikisem jemlenişdi, käbirinde biri jemlenişdi. Bir sebäp, ylymsyzlyklary. Bilmediler şu zadyň küfürdigini. Şu bilmesizlikler sebäp boldy, şolam kapyr bolduklar. Dogry dämi? Birinji sebäp şu. Ikinji sebäp näme? Ata-babalaryna eýermeklik. Şu ata-babalarynyň tutup ýören ýoly, ýöräp ýören ýoly gowudyr öýtdiler, hakdyr öýtdiler. Ata-babasynyňkydan başga ýolam batyldyr öýtdiler. Şoň üçin hem Ata-babalaryna eýerip kapyr boldular. Başga sebäp barmy oglanlar? Bolsa aýdyň. Başga sebäp bolsa. Şu dünýä adamlarynyň kapyr bolmaklygyna iteren zat iki zat. Ýa ylymsyzlyk, ýa-da näme? Dinden çyk, ilden çykma sözi. Ata-babamy nämede tapdym, şonda boljak. A käbiriniň ikisem jemlenşi. Hem nadan, akmak, haky alanak we hemem ata-babam diýýär. O, iň erbedi diýip düşündiler. Şundan başga adamyny küfre iterýän zat barmy? Ýok. Şonuň üçin Allatagala şu iki sebäbi şu aýatda getirýär. Näme üçin men sizden şu sözi aldym diýýär. Soň dünýä geleňiz soň diýýär. Dünýä gelibem şu beren wadaňyzyň garşysyna çykyp, sözüňizde durmanam, müşrik bolup, ýöne kyýamatda meň öňüme geleňiz soň, menem eden şirkiňize, Size azap berip, dowzaha saljak bolamda, Rabbym biz bilmedige diýäýmäň diýer. Düşündiňmi? Rabbym, eý Allam, biz bilmändiris-ä diýmersiňiz ýalyk, men ine sizden şu sözi alandyryn. Bula birinsem. Ikinjisem, siz dünýä geleňizsoň, müşrik bolup öleňiz, meň öňüme gelemizsoň, men sizi tutup dowzaha saljak bolamda, eý Rabbym, ata-babamyz şu dindedi. Bizem ata-babamyzyň dinini tutup, şolaň ýoluny tutup şu derejä ýetdik. Olaň eden ýalňyşlygy üçin bizi ýakma-da, Allam. Bular towhidde bolsa, bizem towhidde bolardyk. Ýöne şu ata-babalarymyz müşrik eken, bizem terbiýe esasynda, önüp-ösen ýerimiz sebäbinde, hä, tebigy şertlere, esbaplara görä müşrik bolupdyrys. Şonuň üçin ata-babamyzyň eden günäsi üçin bizi ýakjak bolýaňyzmy? Sizi men dowzaha saljak bolamda diýýär şirkiňiz üçin. Haýsam bolsa şuň birine hüjjet tutunarsyňyz diýen. Şu hüjjeti tutunmarsyňyz ýalak men size şu wagt, ruhuňyz bedene barmazyndan öň sizden towhide söz alýan diýen. Düşündiňmi? Şoň üçüem näme diýdik? Şu meselede uzur ýok. Düşündiňmi? Ýaňy yslama giren bolsun, ylym ýetmedik ýerde önüp ösen bolsun, musulman ýurtda bolan bolsun. Tow hüjjet ýetsin ýetmesin, şu meselede uzur ýok.